Awit, Kabanata, Isandaan at Dalawamput Anim Nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila, ginawa ni Yahweh para sa kanila. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, nagdiriwang natutuwa kung paanong inuulan itong mga tuyong batis. Sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit, nananangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik,